Bračnog prava, možemo tako kazati. Završili smo oblast bračnog prava i došli smo sada do oblasti nasljednog prava. Nasljedno pravo. Nakon bračnog prava, nasljedno pravo. nasljedno pravo se zove, e, je li, ovaj, zove se e, mevaris, ili zove se el faraed, el faraed, iako je farz, je li, mi farz e, uzimamo da je farz nešto što je obavezano strogo, a faraed, farida ili faraid se odnosi na nasljedno pravo. Isto u knjigama Fika se spominje, znači faraid jako puno je koristi taj izraz, kaže poslanik, sa osvem, el, priho, el hekul faraida bi ehliha, fema bekije, feli eula ređulin zekar. Kaže, nasljedstvo podijelite onima kojima pripada to nasljedstvo, a ono što ostane, to pripada najbližem muškarcu, jer misli se po srodstvu, to njemu pripada. Pa je poslanik sam sam spomenuo nasljedno pravo i nasljedstvo kao šta? Farajat, tako? A farajat, farida u arapskom znači nešto što je određeno fenistu ma farottum, pola onoga što ste odredili. Je tako? A, jer čovjek kada razvede ženu, a nije imao sa njom intimni odnos, pripada joj šta? Pola mehra. Pola onoga što ste jeli, odredili. Polovinu onoga što je određeno, tako? Ne mislim se određeno kaderom, nego određeno kako? Je tako? Ovo, ajto, neko, jel, jel, mehr se razlikuje, tako? pa je faraid to su znači količine koje su određene koje ljudima znači pripadaju kada se za to ispune uvjeti o kojima ćemo mi govoriti kada dođe vrijeme i ispune se uvjeti znači čovjeku pripada ono što mu je šarijat odredio i može se koristiti isto i za imetak znači sam a, a, za imetak sam se može koristiti irs ili el miraz ili terike ostavštine ili koja ostane i slično to. A ovo znanje njegova vrijednost je velika kao i bilo šta drugo od, od šerijetski ili tako ovaj pitanja a naročito ta vrijednost dolazi do izražaja znajući da je uzvišeni Allah te barktala u Kur'anu podrobno pojasnio ove propise i da nema propisa koji je podrobnije pojašnjen u Kur'anu od ovoga propisa. Izuzmeću akajitske, tako to je drugo, da govorimo o tome. Znači, ovaj, mi govorimo ovdje znači, o fikskim propisima koji su pojašnjeni u Kur'anu, nema sumnje znači, da je nasadno pravo najdetaljnije znači, pojašnjeno i možemo slobodno kazati da je većina nasljednog prava pojašnjena, znači, ili tu negdje, znači, da je pojašnjena kuranskim majetima. Pa je uzvišen Allah te barek tala, znači taj koji je u svojoj knjizi, znači podijelio ono što pripada, jeli, ljudima. Pa ovo nam, znači, ukazuje na važnost, znači, ovoga znanja i ove nauke. A uzvišen je Allah koji je stvorio ljude, on najbolje zna šta im pripada. On najbolje zna šta im pripada i šta im treba i koliko im treba i da to, znači, da to bude posebno, jel, to bude podijeljeno među njima. Ela ja'lamu min halaqa, ho huwa latiful khabir a kako e, i ne bi znao onaj koji je sve stvorio, a on je potan koji je e, svemu obaviješten i zna sve u detalje. I našto ovdje kada je u pitanju i metak, tad lahko dođe do ljudi, jel tako, do razilaženja, jel tako? Malo se braće e, posvađaju zato što, e, ne znam, jedan od njih čini pristup određen, ševjetski ti svađaj manje. Savjet joj govori, ali kad dođe u pitanju i metak, kada babo preseli, tada nastaju muke i problemi, jel tako? Kome će šta će? Pa se ljudi, znači, spremni su ovaj, jel tako, da se obračunavaju na razno razne načine zbog imetka. Pa je imetak osjetljiva stvar među ljudima i zato je uzvišen Allah zažel znajući prirodu ljudi, a on najbolje zna zbog čega je to tako propisao, odredio znači ljudima da to bude znači jasnim, decidnim dokazima, argumentima, znači da se prekine znači bilo kakva nesuglasica među ljudima. I mi znamo kad dođu ovaj kad dođu jasni ajeti da se jel ona se razilazi ponekad po pitanju hadisa, je to naredba ili obavezno, ima nešto što ajeti kada dođu, uglavnom znači je tako. Tu se znači ovaj rješava znači ovaj rješava se sve nesreće. Pa je ovo, znači, uh, jedan od razloga zbog čega je bitno, znači, poučavati se ome znanju. A, iako je ono napor u smislu da treba čovjek poznavati i da do, dobro bude matematičar, jel tako, da, da, da lahko može, znači, ovaj, računati. Znači, nije jednostavno, kao druge mesele, da se samo nahivsa, da imaš samo hifs, znači, zapamtiš mesele, zapamtiš pravila na osnovnji sudiš, nego, znači, ima jedan dodatni moment, a to je, znači, samo računanje. A, I naravno, ome, ome znanju nema braća nikakve, nema novi stvari. Ovo je jedno od... U fiku se mnogu, mnoge stvari se mogu, znači, ovaj... A, mogu se dopunjavati sa savremenim pitanjima, pa savremeno pitanje vraćamo na što? Evo ga se ja bojim. Ne slušao da se ne razumijem. Dođe novo pitanje se pojavi. Pitanje droge. Droga nije bila poznata u vremenu poslanika, ali niti vas. Znaš, pojavila se skorije vrijeme. Kako će mi suditi tom propisu? Braćo, u šarijatu ne postoji ni jedna stvar, a da u njoj nema propis. Znači, sve što na zemlji postoji ima... E, ovaj aparat ima svoj propis u šarijatu. A. Ovaj listić ovdje što smo napisali ima svoj propis u šarijatu. Ova kamera, ne znam, način kako sjedi ovaj brat Cenad ima propis u šarijetu. Je to dozvoljeno, nije dozvoljeno. Sve ima propis u Naravno, naravno da je dozvoljeno. Ovaj, sve, sve ima svoj propis. Pa do najveći, najkrucijalni stvari. Pojavi se danas nekakav novi propis, nekakav novi ovaj, a, uređaj tamo u medicini, CT aparat, strpate tamo, bubel leta oko tebe. Je to halal ili nije halal? U šarijetu postoji propis. Za sve. Pa što god se pojavi, ne možemo kazati šarija da kaže, Boga mi sad za sad, ovaj, mi ne, mi ne znamo ništa. Mi sad za sad, ovaj, zamrznu to. Ne, za sve ima odgovor. Kada dođe novo na kakvo pitanje, mi se vraćamo, vraćamo se Kur'anu i Sunnetu. Pa da je u Kur'anu i Sunnetu su to spomenuto, ne bilo novo, novo nastalo pitanje, ali tako? Nego vraćamo se šerijetskim pravilima. Općim šerijetskim pravilima. Pa se pojavi određena stvar, koja šteti čovjeku. Nargila, duhan. Nije bilo vreme poslanika. Neko kaže, daj mi dokaz da je duhan haram. Nemamo mi dokaza hadisu da se kaže da je duhan zabranjen. Toga nema. Ali imamo pravilo u kome se kaže, imamo hadis kome se kaže la darada wa la dirar. Nema štete ni štetenja. Hadis koga prenosi sedam ashaba poslanika sa osam. Sedmerica ga prenosi. I hadis je dobar ili vjerodostojen. Pravilo šerijetsko. I sve što iziđe podleže tom pravilu tako. Nema štete ni štete. I nakon toga, znači, sudimo tim općim pravilima, ciljevima šerijata, sudi se tim novonastalim stvarima. U protivom, ako imaš o toj stvari, argument u Kur'anu i u sunnetu jasan, onda to nije novonastala stvar, jer tako to je bilo nekada ranije. Pa smo se, znači, vratili. Ali u ovome znanju, ovaj ilm nasrednog prava, kod njega ne može biti ništa novo. Može biti nešto novo. Ne može ništa. Čovjek može imati ha, pitanje određeno, ko koga nasljeđuje, to je šta je bilo u prošlo vrijeme, to se ne može znači unaprijediti na neki način. Pa sve što je kazano u prošlo vrijeme, to odnosi se i na današnje vrijeme. Allahu dragi, možda da tu budu nekakve mesele kojima, kojima nema pouke nikako, znači koje su iznimne ili nešto slično tome. U protivnom, to je znanje bilo i ostalo znači, kao pitanje ovaj forme namaza. Ne može se to ništa unaprijediti. Može se unaprijediti po pitanju namaza u određenim ha, uslovima gdje nije bilo to u vrijeme. Ja zato sam rekao forme namaza, u redu. Jer ne možemo, on nema ni razgovarao o namazu u avionu, tako kako da čovjek obavlja u avionu namazi, kako. Znači, ali forma kao forma, znači ona je jedna te ista, ne može se mijenjati. Za razliku, recimo, od neke drugih stvari koje nisu poput zekijata, ima mnogih stvari koje nisu bilo u vrijeme poslanika, sam, pa su došle, pa da li one poprimaju analogno propis određenoj stvari, znači, tu se može, znači, doći do određeni, jeli, ovaj, e, razlika, ali tu šerijat sudi. Ovo znanje, znači, nema nikakve, nikakvi novo nastali pitanje, da kažemo je sada, i ovo je izričito u našem vremenu i tako dalje. Ne, to je, znači, propis je, propis je u tom slučaju, jeli, jedan. Navode se mnogi hadisi koji govore o odlikama ovaj faraju. O odlikama, znači, misli se ovoga znanja, jeli? Pa tako imamo hadis koga bilježi imam Ebu Dawud i Brmađe, od Abdullah ibn Amra, radi Allah, ta ono da je poslanik, ali rekao, kaže, tri stvari su znanje. Jasan ajet, uspostavljen sunnet i kaže pravedna podjela nasljedstva. Ovo ovaj je hadis Edaif, nije vjerodostan. Imamo hadis koga bilježi imam Ibn Mađe i koga bilježi imam Darekutni, Hakim i Bejheqi, u kome kaže poslanik, sal sam, o Ebu Hureyre, nauči nasled, nasledno pravo nauči, nauči ovo znanje. To je, kaže, pola znanja. To je pola znanja. I ono će se zaboravljati. Ono će zaboravljati zato što, je tako, čovjek ovo znanje ne treba osim ponekad. Nije uvijek. Neka te neko upita i, i svi ti ibadeti koji su sezonskog karaktera, oni se lahko zaboravljaju. Pitanja, recimo, posta, pitanja eh, hađa, udođeti u Ramazanu, imamo pitanje o postu, malo ko pita, ne znam, u, u, u Muharremu o, o, o Ramazanu, nešto propisima, rijetko ko, osim ako neko posti dobro mi posto i drugo. Pa se znači sezonski ti ibadete, oni se lakše znači zaboravljaju i čovjek, da tako, ovaj, puno se manje znači pita, to se jedan put podijeli metak, podijelio si, završio, više nikad ne pitaš, znači o tom pitanju. Kaže, nauči znanje, kaže, je li ono je, kaže, ono će se zaboravljati, I kaže, to je prvo od znanja što će nestati iz moga umeta. Prvo je znanje, je znanje nasljednog, znači prava, ono će nestati iz moga umeta. Ovaj, I ovaj hadis je daif. I on je nispr. I on je nispr. Ali imamo treći hadis, Abdullah ibn Mesuda, koga bi drži Tirmizi Hakim, koga bi drži Imam El Bejheqi, u kome se kaže od Abdullah ibn Mesuda da je poslanik, ali sam rekao, naučite faraid, i poučite ga ljudima. Naučite Kur'an i poučite ga ljudima. Naučite nasljedno pravo i poučite ga ljudima. I poučite ljude jel, tom nasljednom pravu. Ja ću, kaže, umrijeti. Ja ću umrijeti. A umrijeće i ovo znanje. To jeste, bit će uzdignuto. Nestaće, znači, ovoga znanja. Pa će se, kaže, dvojica ljudi razujući oko jednog pitanja. Oko jedne faridanje jednog pitanja koje se tiče nasljednog prava. Pa neće naći trećeg da im presudi. Pa neće naći trećeg da im presudi. I ovo ovaj je govorio, ovaj, došlo isto od e, Semana ibn Darrađa, e, e, u kojem reži imam Ebn Abdelberu, svome dijelu El Džame, da je spomnio, znači, da će dvojice ljudi putovati po svijetu, razići se oko Faride i neće naći trećeg, putuju po svijetu, hajmo, pa pođu sa zapada tamo, pa idu na Neđeziru, pa se vrate kroz Tursku, pa nazad, nema trećeg da im presudi. Biće znači to, jel, da I ovaj znači hadis, Abdullah ibn Mesuda, i on je daif. I on je daif. Sve daif hadis. Znači, koristimo i daif hadise, jel tako? Kad nemamo sahih, onda spomenjamo daif hadis. Jer on nema vjerodostojnih hadisa, jasni o vrijednosti ove nao, kao pitanje kurbana. U kurbanu imate desetak, ako nema i više hadisa o vrijednosti kurbana, si daif. Što ne znači da kurban nije šta? Nije vrijedan, je tako? Dovoljno je to što je došlo, znači, da je uzvišen, Allah zađer objavio posebne ajete, znači, vezane za, za ovaj, jeli, za ovo, ovu nauku i pojasnio te propise detaljno, to je dovoljno, znači, odlike. Nemamo ni jednog hadisa, ali uzvišen je Allah zađer kaže, da salli rabbike on hal, wal budna ja'alnaha lakum min sha'airi Allahi. Spo, znači, kurban se spominje u Kur'anu. Da je to simbol. Allahovi simboli. Ne treba ništa više nakon toga. To je dovoljno. Pa ne mora čovjek za svaku stvar neko pita, dobro, ako ja odem na hač za moga babu, moj babo ima hač, a kakvu ja nagradu imam? Ima živ bio nagradu. Kakvu nagradu imam ako klanjam istiharu na vas? Ne mora za sve biti spomenuto ponaosob nagrada kakva ti pripada. Dovoljno je da radiš nešto na Allahovom putu. Ti dok radiš, postupaš po Allahovim propisa, ti si muđahid na Allahovom putu. I to je dovoljno. Svome, svome se gospodar pokorio. I nužno mora znati što ti pripada. Uzviši mi Allah te nagrađuje. Ali kod nas, šef u firmi kaže, uradi to i to. Ti kada dok mi je šef rekao, neće mi učiniti nepravdu, ja znam da će mi dat i da će ja to vidjeti tamo na onoj platnoj listi, da će to biti tamo nekakav poseban dodatak dole, tako. Ne bi pitao kakva ti je nagrada. Pa ako ti uzviš mi Allah nešto, zašto moraš dati za sve nagradu? Dobro, naravno, čovjek je srce biva smjerenije ako ima nešto što je obećano u redu, ali da čovjek mora imati za svako pitanje koliko mu pripada, nije nužno da to mora znati. Pripada ti do 10 puta, do 700 puta, Allah daje kome hoće više od, više od toga. Jest. Pa su hadisi koji govore, znači o ovome, daif, a, možda bi se mogli značenja, smisao tih hadisa, možda se pojačavaju, možda to imalo svoga mjesta, ali u svakom slučaju nema sumnje da značenje ovih hadisa da ispravno. Da će znači biti ovaj, da se ljudi trebaju poučavati ovome, a i drugom znači. Jest. Dobro, koje su obaveze koje se moraju regulisati i metkom koji ostane? I meta koji znači ostaje, imaju znači nekakve obaveze, jeli, koje se moraju regulisati tim imetkom. Prvo, čovjek braćo kada umre, njegov imetak kada ostane, i to je od, od, od, od e, vrline našeg šarijata, koji nije čovjeka, znači, kada ga zakopa u zemlju da se tu završi. Kako se obavi dženaza i zemlja na kabur i to je to. Ne, nego nakon tebe što je ostalo, propisi vezani nakon tebe, znači da nikako se znači ne ugriješiš, ni u kom kontekstu, ni za sveme svoga života, ni posle svoga života. Pa čovjek kada umre, znači njegovi meta koji ostane, on ima znači nekoliko obaveza ili pet obaveza tiču se znači ovaj tog imetka. A, pa ćemo ispomenuti ovako ovim redosljedom koji spomenuli hanbelijski pravnici i jedan dio hanetija jedan dio hanetijskih učenjaka, rahimahumullah, kažu, znači da je na ovakav način da se, ovaj, iako su neki pravnici zamijenili prvom i drugom mjesto, ali znači to je u osnovi, govorimo sada o pravu, znači, jeli, odnosno obavezama koje se mogu ispuniti tim ovaj, imetkom. Prvo, a tekalifu tečhizil mejet, da se, znači, podmire svi troškovi opremanja mejita. Sve što je znači, potrebno da se opremi kada je u pitanju opremanja mejita. Od znači, kupanja, umotavanje u kefine, ukopa, svega, znači, što je potrebno, tako, ovaj, a da ne govorimo u naše vrijeme da su ti troškovi veliki, tako. Troškovi, znači, ovaj, kada bi čovjek bilo njemu na izbor, ne bi smio umjeti. Jer treba to sve tako podmiriti ti toliki troškovi, a to mu sad trebalo da bude jeftino i, i sami. Znači, Ebu Bekri je govorio, kaže, ovaj, da nije sunnet, e, to njega spominje Sidi Hasan Khan, kako sećam, kaže da nije sunnet da se čovjek umota, kaže, u, u kefine, ne bi se, kaže, umotavao nikako kefine. Ali je sunnet postali. Jer kaže, ti su kefini potrebniji živom, neko mrtvo. No tako. Ali znači, kada ti dođeš pa babi, pa mezar, pa mramor, pa te uradiš, pa uh, graviravanje tamo ni imena, pa znači, ispadne, znači, ovaj, to skupo i onda ovaj ne ostaje ništa kome nasljednicima, tako. To nije hak i njihovo pravo. Pa da se opremi mejt, znači bez ikakvog rasipništa i pretjerivanja, to je znači dužnost iz imetka koji je znači ostao ostao znači iza njega. A, Druga stvar je da se vrati dug koji se tiče tog nasljednog prava, ali ako je nešto vezano, znači prvenstveno direktno, znači za taj imet, ako dugova je nešto vezano direktno, tiče se tog imetka, kao da je bilo, bio nekakav ovaj, zalog kod njega slično tome, to znači prvo se mora vratiti. Za razliku, recimo, od klasičnih dugova koji dolaze na trećem mjestu, jer oni nisu vezani za taj imetak nego se može, znači, u bilo čemu drugom moglo bi se, ali na bilo koji drugi način moglo bi se taj dug, jeli, podmiriti. Pa nakon, znači, tih dugova a, a, dolazi, znači, ovaj, dolaze klasični dugovi, standardni, jel, da je čovjek dužan, ne znam, komši ovome ili onome, što se kod nas često tako spominje, da dženazama ili na kome je dužan, ostalo da se javi porad i slično, slično tome. I možda može biti ove da nije zekijat platio, pa se iz toga iz, da nije, ne znam, ovaj, da nije iskupio nešto, nije postio, pa se trebao iskupiti, pa nije, pa mu to ostalo, znači, ovaj, kao dug, pa da to... Pa, znači, sve, sve vrste dugova koje je imao čovjek, iz od toga se, znači, podmiruje. Potom, četvrto, da se... Četvrto. Dok se vi došli? Četvrto. Dobro, možda niste dobro kod ono numerisanja pazne. Znači, prvo smo kazali, znači da ide šta? Sve što je upit, vezano za šta? Za Mejdel, tako da se kopa. Drugo su ovaj dugovi koji se tiču direktno, znači i metka, pa smo kao spomenuli tu, znači ovaj zalog, da je nešto u zalog mostre, to mora vratiti. I onda smo spomenuli ovaj a, a, treći je da su to klasični dugovi, i četvrto smo spomenuli, znači da je oporuka koju oporuči Mejdel. a, jer Mejt ima pravo, je tako obraćao, da raspolaže trećinom a, mimo, znači, ovaj, volje njegovih nasljednika. Kad se podmiri, znači, ukop njegov a, i dugovi, iz tog što je ostalo, ima pravo iz tog, znači, trećinu da on, je tako da, kao, kao, a, e, do, dobro djelo nakon sebe. Jer to mu je zadnje što radi. I pogledajte kako je šarija dao mu priliku da na kraju svoga života, kad otlazi više, da onda to može krunisati nekakvim velikim dijelom, znaš što nekoga uzvišen je Allah, tako kome je dao puno. Znate, ljudi koji ostane, trećina mu bude po, po nekoliko desetina miliona. Jako puno je metka ostavio. I on trećinu, znači, oporuči, znači da se trećina podijeli, to je, znači, čovjeku zadnje što čini od dobri dijelom. I čovjek je tu najiskreniji. Pazite. Kad oporu, čovjek na smrtoj, smrtoj postavlja oporuči trećinu. On je tada iskreni. Zato se kaže za čovjeka koji na smrtnoj postavi kaže la ilaha ila Allah, da tu nema rijaluka. Ti možda će tako za Bajram pred ljudima la ilaha ila Allah, Muhammedu Rasula, zato što stvorio nov restoran, da ti ljudi dolaze kod tebe, ili tako da kaže ovo je naš hađija, mašala, tabarkama, ili kod njega. Ili bilo kakav drugi korist. Može čov... ali na smrtnoj postavi čovjek izgovara šta? To nema rijaluka. To pa je ako Bog da iskreno. Jer Allah opet zna šta je u ljudskim srcima. Tako je ovdje čovjek na smrtnoj postali, kaže trećinu moga i metka siromasima. Gotovo. Jer on tad vidi šta da je, gotovo, završava i tad je iskrenost veća i ima priliku da zaradi to šta dobro, dobro djelo tako. Iako nasljednicima padne mrak na oči kad čuju te riječe. Znači, ni, ni, nisu oni ovaj radini plaho, jeli. U svakom slučaju, znači, ima pravo nakon toga, znači, da se ispoštuje, jeli, I ovo je, jeli, trećina, a trećina je, znači, da čovjek, znači, da je dostaviš svoje nasljednike da imaju, da su bogati bolje nego da ljudi. Šta si ti uradio? Ti svoje dijete uzeo si sve i dao za sedaku drugom. I drugi je se obogatio tvojim imetkom, a tvoje dijete ostalo si namošno. Ko je preči tvojim imetku? Tvoje dijete ili onaj tamo neko strani? A tvoje dijete najpreči tvojim imetku. Tvoje dijete najpreči tvojim imetku. Ja pa čak, kako došao od iskoga čovjek dođe i metak, neka počne od sebe, neka počne od svoje, od svoje jel, porodice. Tako da je ovaj, i došao od Isu poslanika sa Osaleme, da je rekao Allah poslanik sa Osaleme, kaže dug je prije oporuke. Dug je prije oporuke. Hadis, jel, a, ali je koga je šehr Albani cenio dobri, rahimahullahu ta'ala. Pa, znači, ova oporuka, ova trećina, je li to dobrovoljni ovaj prilog ili obaveza? Šta je? Dobrovoljni prilog, ne mora to čovjek, nisi dužan, to ako želiš. A vraćanje duga, je li obaveza ili je dobrovoljno? Zato je onda logično da bude šta? Dug prije. Dobro. Znači da bude prije, znači toga. A, uzvišen je Allah, kaže, min badi osijeti ljusi biha eudein. Kaže, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug. Pazite, u ajetu se spominje oporuka prije duga. Oporuka spomenuta prije čega? Prije duga. Znači li da ako je nešto spomenuto prije nečega, da je ono prije što je spomenuto veća obaveza? Ne mora značiti. Nije nužno. Zašto je spomenuta ovdje, kaže, ili oporuka koja se izvrši prije duga? Zato što ljudi kada su u pitanju oporuka, on se nečka. Tako babo oporučio, ja ne bi, to je naše trebalo da bude, što je to morao. Nije obaveza i onda hoće, neće. A kada je u pitanju dug, ima neko da kaže neće obrat za babu dug? Tako ljudi na dženazama, kod nas gledamo i stanja našeg, ljudi na dženazama kažu, je li babo ostao nekome dužan, kome ostao i dođe čovjek, je li mesije meni toliko dužan, nemam se doka, nema neko kaže, evo ti je bio halal sum i svoj put. Ne pita ga ništa, vrati dug. Jer dug to je, je tako, ljudi znaju za tu obavezu. Ali kada je u pitanju oporuka, tada znači isklijevaju da to šta. Pa ljudi kada je pitanju, u pitanju oporuka, znači nisu toliko brižni kao kada je u pitanju šta? dug, vraćanje duga. Pa onda znači, e, tada je u tom slučaju, znači, onda je šarija došao, min badi vosijetim i usibiha eudejn, došao je pa je stavio šta? Oporuku prije čega? Da ti se ukaže, živ bio, po pitanju vas nastavnika za izvršenje te oporuke nema razlike između čega? Duga i oporuke, jer je ono što je Mejto poručio vama je vađib da to ispoštujete, osim ako je nešto što, što je zabranjeno. A ovo je halal njemu dozvoljeno. Pa u tom kontekstu izvršenju nema nikakve, pa je onda data prednost čemu? Oporuci nad, znači nad, jeli, dugom. U protivnom, znači to je isto. I nakon toga ostatak se dijeli po, znači na ljude koji su ostali. Ona rodbina koja je ostala, znači, ona se dijeli, znači, jeli se taj ostatak na tu rodbinu. I Pitanje, znači, same podjele je pitanje koje je relativno komplikovano u smislu da ima, znači, puno različitih slučajeva u kojima se čovjek može naći. Autor je ovdje, znači, ovaj, e, na jedan e, kratak i relativno jednostavan način pojasnio ovo pitanje. Znači, nije se, znači, širio, ulazio nekakva debatisanja posebna koja bi možda nas izmorila, a ne bi na kraju možda imali posebne, ovaj, e, možda bi to lahko i zaboravili, ne bi imali posebne koriste u smislu, jer za nje treba prvenstveno pisati i učiti da bi ga čovjek pamtio. A ovako samo slušati, znači to je, to je više ovaj, e, je li, razonoda nego što je ovaj nekakvo standardno učenje. Je tako? Jer znanje bez olovke i sveske nema znanja. Znači, ko se osloni, znajte da je Buharija preselio 261. Nema više to, ja slušam, slušam, iziđem, kući dođem i nakon mjesec dana mogu sebi ovaj, sjeti se šta je, nema toga ništa izdješ večeras, dok zatvorio ova vrata posle jacije i zatvorio sve što su ovo pričalo, zatvorio ostaje u džami. To je tako otprilike, jel? Ali, bojimo se Allaha koliko možemo, jel? Ako ne možemo, možemo bar slušati nešto će, jel, ostati. U najmi ruku bit ćemo, jel, od onih gdje, gdje, su došli meleki da nam se Allah, jel, smiluje na to što želimo da učimo, jel, njegovu vjeru, ako ne više ništa od toga. Pa ćemo i mi, znači, ovaj nastav, to kratko, znači, pojasnimo, jer imamo drugih pitanja, vjerujem, koja su nam bitnija u praktičnom, znači, životu, ovaj i češće i trebamo od ovoga koje je, nije ni malo manje bitno je sve što je vezano za šerijat znači bitno pa ćemo i znači nastaviti znači da to ovaj e, u nekakvim e, tačkama znači pojasnimo ne bilo to što ćemo do, dovršili završili do Ramazana znači ovo ovo pitanje znači vezano za nasledno pravo i vesele znači koje se tiču nasledno pravo imamo ove uh, elementarne znači dijelove nasljedstva pa ćemo inša Allah govoriti o tome u našem narednom druženju.